Príjemný dobrý deň. Počúvate Slobodný vysielač a z Bratislavského štúdia sa vám ozývame s letným vydaním relácie na všetko liek. A vy viete, že to znamená, že štúdie Katka Subotič, Boris Subotič. Dobrý Vítam deň, vás. Dobrý deň. Zasa obligátna otázka. Máte sa dobre? Geniálno. Fantasticky. Výborne. A otázka už lekárska, medicínska, nakoľko ovplyvňuje strava a našu náladu? A myslíš iba na stravu? Myslím zatiaľ Alebo... iba na stravu, že treba, keď ideš v lete ako e, na dovolenku, na výlet, hoci kam s kamarátmi sa stretnúť, e, tak či ovplyvní strava to, čo si si za deň dal a treba z večer ideš na stretnutie, takže či táto strava ovplyvní to, ako sa tam budeš cítiť. Lebo niekedy prídu ľudia takto, že sa dohodneme, že pod na kávičku stretneme sa 5-6 a ja mám taký e, nejaký zážitok párkrát, že niekto dojde namosúrený a nevie, čo mu je. My sa ho pýtame, že čo sa ti stalo, si nejaký zamračený alebo taký nejaký akože čudný, že nič, nič, všetko je v poriadku len nejakú nemám náladu. <laughs> No dobrá, keď sa ti nič nestalo, z čoho nemáš náladu? Neviem, no nemám náladu. Ani neviem, či som sem chcel prísť. <laughs> No to je bežné. A potom zistíš, že on si dal dva rezne, zemiakový šalát s majonézou a zapil to dva, dvoma pivami a už nemá náladu na kamarátov. A opýtala si sa, čo jedli tí ľudia? No, tí, tí druhí to sú zväčša baby. Mm-hmm. Toto <laughs> skôr ste u kamarátov. Staré baby. Áno, nie sú to staré baby. Ja mám 40 kamarátky, 50 a oni sú také tie na zdravú výživu, takže oni jedli ráno jogurtíky a svoje ovsené vločičky, potom jedli veľa <laughs> ovocia, o, potom boli buď behať, bicyklovať, alebo teda robili tieto všetky z môjho pohľadu nemravnosti a po, potom boli plávať samozrejme teraz v lete a teda konkrétne jedna z kamarátok akože um, aspoň dve hodiny pláva, takže ale na to, že má po 50 tak vyzerá exkluzívne, musím povedať, ale, ale ona sa drží, ona počúva našu reláciu pravidelne a drží sa nulky. Skupina nulka je tak, že ona si dáva často meso, hoci všetci tie vločky tam jedia, to ona zase takto by dnes jedla vločky, ale dáva si mesko, šunčičku a takéto veci a je s tým veľmi spokojná. Moja odpoveď veľmi jednoduchá. Napriek tomu, že krvná skupina není idealna, je to vynikajući prostredok k zdravlju. I e, všetci ti, ktorí mi davaju odpoved, ktorí priđu pravidelne, tak kak se dohodneme, najme ku mne priđeš dva alebo tri krat, a to konci už. Okrem ak nemaš nečo gdje naozaj musiš Veľmi važne veci riešiť. I všetky pohvale už viete čo? Ja už po prvom, prvé návšteve u vás, ja se cítim oveľa lepšie, lebo slijedim to čo ste povedali. Kad mi neko povije, ti musiš jest uh, e, papriku, ti musiš jest paradajku, musíš jest krastavce salata, šalat, oni ne vedja že je to podlačeteme virazne studene. Mm-hmm, výrazne že to ochladzuje. A čo, <clears throat> myslím, že sme si, No, áno, áno, rozprávali sme si v relácie, že keď je teraz leto a ty ideš e, s druhou, s druhou stranou, s veľkým studeným na to, môže to vyvolať veľké probleme sa slezenom želucom, a pankrasom. To sme hovorili Prečo? minulej relácii. Lebo zniži činnosť. Klesne a činnosť týchto orgánov. Niží činnosť týchto orgánov. My sme unavení. Imaš, a ja si dám uhorke, dám si e, šalatu a dám si, te, ok, teraz už dalje ne idem, ale dám si hrozno, jedan hroz, dva strapca, tri, pol kile, kilogram, dva, a naraz dva dni ne smijem od domu. Lebo, lebo si stále priviazaný k toalete. Dá. A vieme prečo. Lebo všetko má svoj početok a koniec. To znamená, uhorka je dobrá, keď, uh, vieš, ja som išiel cez Maďarsku, Maďarsku, Hungaria, a, kako poviem, a poviem, no, dajte prosím, uhorka a pyroš paprika. Mm-hmm, červenú papriku. Da. Kilem sypen. A oni mi daju to, a tejfel. Vel, Smotanu, Hej. A potom ja to popapam a čudujem se, že budem rýchlejšie Behať. hľadať iný, Áno. iný No dobre, ale v Grécku, keď si dávaš to fantastické grécké, tam jogurt, e, e, uhorka. Vidíš, e, vie, pozri sa. Ty, kedy máš prehreaté telo a dáš si to, čo som povedal, o, mliečni taj smotana. smotana je dost problematična. Chce vyvolat hrački. Uhorka keď zvlášť z chladničky, vieš, oni dajú uh-huh, mhm, šalatu, uh-huh. Mhm. dajú, a uhorka studená, najstudenie strava, a ešte tak máš <laughs> ešte a paprika ide paprika. Takže ti prechladí vlastne čreva? E, presne tak. Mm-hmm. Irituješ, ajde povedzme tak. to je zase si nepriateľ sám tak. sebe, to je čreva a oni sa ti odďačia. I preto by som poprosil všetkých, nenasedajte na, na ono. Jedna e, čítal som v e, žurnálu, že musíme jesť bezpodmienečné iba zeleninu, zeleninu, Áno, zeleninu. celé leto na zelenine pa ľudí, prežiť. Bože, ja se súhlasím. Že zelenina je e, zdravá, ale ne pre každého, lebo dám príklad. Človek príde ku mne a čital sam v žurnalu, že musim jest papriku, musim jest uhorku, musim jest kapostu i ostale zelene veci. Dobre, A ako se citite, joj, plinatos, ne možemo doma. A povedal sam, me porozmišljati. Ako je to studene, silne studene, robima bi bilo neutralne. Ako, pa daj na, na uh, opraži, opraži, opraži mhm. trohu. to Kad ja smo mali zvik, kad smo mali volne, isto tamo negdje jedna hostinca na, na jazeru rijeke i povedali smo daj ti nama te šetke tvoje zelenjavu, spomene se tamo. Zelenjinu? da. Na grile misliš? Na grile, na a potom se ešte damo i nejako meso u stok. Čiže ta zelenina na grile je už neutralna. Ohrana už pred, velmi silnim, pred veľmi eh, Ale, ale čina uhorka zdrži, opsahuje hlad, a i naprijed tomu že sa termički upravi. Ano, ali nosi i energiju upravi. Mhm. Tako, bi se vedjela. Mislim, to musimo, musimo povedati. Dakle, energetski upravit stravu znamena dodati aj jangovu komponentu tom tom. A mhm. teraz imaš klud. Čiže to je vlastne tá grilovaná Toto, zelenina. Preto poprosím, eh, nemojte mi, nemojte mi piť studené vody, Ehm, zvlášť keď jete takéto e, zeleninu. zeleninu. Mm, -hmm, čiže dáš si grilovanú zeleninu, zapíješ to chladným. vodom alebo tak pivom, si si to zase takým, pokakal. To bude veľký, veľký, môže byť veľký. Mm-hmm. Nesmú si svi rovnaký istý, vieš? Dobre. Lebo e, uhorka, chcem po, počarknúť, uhorka je zvlášť osviežujúca a môže urobiť veľa probléma u nekých, no nekých No dobre, ľudí. tak poďme na špenát. Ako ja ako dieťa som teda vychovaná na tom, že keď budem papať chápať špinavý, budem skupina. silná, ačko, čiže plus, budem... minus. Plus. minus. plus. Plus, dobre. Takže že špenát, ako či je dobre v lete, viem, načítala som si niečo z našej relácie, že nemala by som si ten špenát e, zohrievať, pretože tam sa nejaké dusičnany začnú vyskytovať, takže ho jem studený, takže sa mi zdá veľmi príjemný aj v lete, že si dám studený špenátik a nejaké do toho vajíčko. No, no, ale a potom zelené šalaty. Len ja mám s tým šalátom taký problém, že e, môj milovaný švagor, ktorý už nežije, bol uh, Talian a Aha. jednoducho on zbožňoval šalaty a trikrát bol na operácii obličky, lebo sa mu robili, lekári to nazvali šalátové jedol, kamene. Jedol e, časť šalaty, ktorá neby trebala, ne trebal je, jesť. Neviem, to znači, ktorú tu máš jesť. Ok, dá. Spomenáš sa, keď robíš šalat, no. uh, máš vonkajší obal zelený, a vnútra menej blečie, zeleno. Blečie, blečie a potom a, máš takú vnútri to, čo milujem, a srdiečko. to je dobre, to, to je veľmi Áno. dobre, chutné, ale má nejakú svoje pozadie. A ok to je? to, ví, to Čiže to je oxaláty. to, z čoho mal tie kamene, lebo oni hovorili, že to sú oxalátové kamene. Ale ja to jem i tiež ty to nemáš. To znamená, že koľko toľko môžeš držať organizam aspoň te tie časti tela, a napríklad pečen, to žočník a obličke po, na nekoj teploti, ktorá není zvýšená. Škodlivá. A i parazitarne infekcije tiež ovplyvňujú vytváranie kamenok a cist ráznych. Mm. Kad je teplota e, zvišena alebo vysoka, vtedy se môžu objaviti kamenky na... A súvisí to aj s krvnými skupinami? Samozrejme. Ale, ale, teraz, ale teraz ja poviem, vy, ktorí nás počúvate, nerobte chybu, ktorú som ja robil. Mal som možda sam to nekad i podao, malo sam je nekakav obličkovi utok, a zahvat. Mhm. A zahvat prišao po tome kad sam si digao ruke, a chcel sam zobrat nekakve ob, I A tad sam citil, više ono, ti, ti, se spomeneš kad kosac kosi onako uh mhm. nas kosom. Mhm. sam kako kad bi im jedan kosec presekao mhm. po pola tijela, mhm. to taki, taki, taka bolest, taka, taka prutka bolest. A otišao sam do, do nemosnice, a tamo mi povedali, ješće moj kolega, ktorý, robi robi, vješćo vieš čo, urobil nejaké snimke musiš čakati ja kažem, daj mi nekakav, daj mi nekakav, nečo, nekakav parol, daj mi neče medikament. Protiv bolesti. Protiv, jel, to je užasno. On pove a ne dam ti niče, lebo srušim klinički obraz. A ja mu povem, ti tvoj klinički obraz, ja se trapim, samo zeme, ošao sam vonku, lahao sam se na te, na te količke, to što imaju to. A, to prešlo same. Ono, to prešlo same. keby si keby som vedel, čo treba urobiť, neby mi treba môj kolega, niti ty urgencia. Yes. Pa, papajte si, um, to je tá čínska, uh, to je čínsky taj, čínska to, to kapusta, černo, či čo? ima zlatno mumio. I mumio, áno. To aj, mumio, aj na žlč, žlčníkovi, na obličkovi základ? na uh, krče. To na krče. Uh-huh. Mhm. Eh, vynikajúcu ochranu. Eh, ja som si cítil, že prichádza útok, záchvat, dal sam si mumio, možda sam citil sekund dve, a potom prešlo. I pravidelno sam si to daval i možem ti povedati že sam si ja a, eh, z toho vyťahol. To znamená, ja sam to doba jedol stravu, ktorá zohrievala obličky. obličky. A mal netoľko silno, aby sa mal kamenky, ja som mal krči. Mm-hmm. To je veľký rozdiel, kad je piesok, a zvlášť, kad kamen pôjde, ide e, do močov Sa uvoľní, áno, všetci hovoria, že jaj, jaj, jaj, po stene sa zdriapeš hore. Dá. Že lebo... to je až taká bolesť. Môžeš dať ten recept, ide, ide leto, budú melóny. Môžem? Však daj ty. ty. Nie, no, však... Potrebujeme ženský hlas, hovor. Aha, no tak... Eh, Chceme kú... jín u relácii. Áno, potrebujeme vyrovnať jína, Jan. <laughs> No, kúpte si melóny, ale treba také so semienkami. Tie semienka treba odtiaľ vybrať, usušiť, pekne ich pomleť a potom na štipku eh, noža 5 krát denne sa to be- eh, bere pán doktor. Teraz povedz ty, ja... 5 krát denne? Mm -hmm, aj viackrát. A vyš, vyšti, a, a, a Katka sa kamarodila sa mnom a naučila toho veľa. Môžem to povedať... vidíme, my držíme palce, všetci ju chvália. Takže a nie to... som ja nástupca, tak aby to bolo každému jasné. <laughs> No ale nevedia, ale si veľmi silná podpora, čo Paralela. je bez silnej podpory niekedy je veľmi zle existovať. Paralela, paralela čistá paralela sa mnou ide sa mnom, čo, my rozprávamo veľakrát, keď mne není jasné, tak to ono, čo som ti povedal, nechcem padnúť do stereotypu. Áno, a on ti dáva podnety. Kati, ale keď si tie melanové semienka pomeliem, na čo to bude proti tým záchvatom? A práve, že nie, obličkovým? ono to rozpúšťa tie obličkové kamene, to som myslela. To Aha, je recept to na rozpustí. obličkové kamene, je veľmi jednoduchý. Uh, nemôžu sa ľudia sa ťažovať, že joj, to sú nejaké drahé terapie a neviem, Jasne. stojí to kopec peňazí. To sú takí tí, väčšinou takí frfloši, ktorí si neuvedomujú, že keď keď sa chcú liečiť povedzme mimo tej klasickej medicíny, ale aj v tej klasickej medicíny, keď sú niečo lepšie, tak si to musia bohužiaľ zaplatiť z vlastného recka. To poistenie u nás nie je ešte tak urobené, aby človek mohol ako napríklad v Rakúsku, aj túto medicínu. Hej, že môžeš ísť na akupunktúru alebo niekde inde v iných štátoch, že ti to tá poisťovňa preplatí. No. Preto, lebo my sme takí múdri, že vieme, že toto neúčinkuje. Oci ľudia, že si vedia, že to účinkuje. Nie je to dokázané. A nie to si to vedecky, povedal. Nie je to vedecky, 5000 rokov to existuje, ale to nie je vedecky dokázané, ako by si si mohol dávať zrniečka z melona. A okrem toho ešte oni e, pôsobia aj proti letnej hnačke. Keď sa preješ nejakého ovocia, Aha. tak keď si dáš... Teraz ti poviem, ja sa vždy snažím dať ľuďom čo najmenej tých rôznych medikament, aj prírodných, aj aj. A e, keď je možné, vždy napíšem, e, čo, čo je najlás domáca um, apotéka, to, čo som istý, že majú doma. doma. A teraz... Ako sol do vody, čo sme hovorili v minulej a, relácii. Aj, aj, aj. A teraz pôjdem ešte ďalej. Ešte kurkumu s černým korením to nejde sa, sa to lubenicom, lubenicom no. to je vasermelom, to nejde s tým, ale poviem, e, tá časť červená, čo my jeme, to je Melon? dobre, to mm -hmm. je mhm. voda, to mm -hmm. vyplachnem, ale povedz e, pravdu, povedz pravdu, vieš niekde v prírode, že je destilovaná voda v bilkama, ale nevieš? Neviem. bilinka použiva destilovanu vodu, prepracovnu vodu. Mm-hmm. Preto mi kad e, jeme to, te, te vasermelon, e, mi to možemo Červeni bez, melon, vodovi melon, bez straha, lebo to je prepracovana voda. A teraz to, je dobro, idemo piškit. Ali veľmi Je, super, idemo <laughs> piškit. Ali e, koliko je lečive ne, ne rozprava. Može biti, a i ne musi te, te, te semenka, to je e, číslo jedna. Ale existuje ešte nešto, ešte lepše. Kedy priđete z, e, do styku s tým vasem melonom, sjete to čo treba, ušetrite te semenka, ušetrite, sušite ih, a to zeleno čo mi zahodime, to treba do, Odteliť, do šupky, odrezať zo spodu, a do jasne, oddeliť. do mixeru. Tu zelenú šupu? Dá. Aj Ale s tým ne, bielým? ne tú vanšku, ne tú vonšku, lebo to bele. Aha, dobre, lebo som... A teraz... Čiže tú, zelenú šupu odhodím, ale to, I, čo je tamto dá. biele... I dá ti červenú dnu. Áno. Lebo to je odvratné. No do... Dobre, takže to I biele pomlet, pomixujem. I, pomlet, pom, I pit. E, v vtedy je to liečba číslo jedna. Čiže to tiež s obličkami to biele súvisí? Ne, najviac s obličkami, najviac, ale to je, e, my to povieme melem pre celé telo. Melón pre celé telo. Da. Melem, melem je ono čo ide na Balzám, balzám, balzám pre celé balzám telo. Celú telo. No ale to je fantastická informácia, lebo uh, všetci nadávame, keď ako sa dáme k melónu, že taký kusisko toho bieleho tam zostalo. To je najzdravšia časť. A to, no, a to, to sme to Toliko lečivo, da ty si nemôžeš... Čiže toto a, čínska medicína ovláda už niekoľko tisíc rokov. A nemá oxalata tak. A ne, nebudú sa ti ukladať raz, kamene šalatové. Aby sme povedali, eh, keď máš šalatu, ten klorofil uh-huh. je zelený. Uh-huh. A tam, kde nemá klorofila, tam je bele. A to je čas kde eh, možda není pravidlo, ale kde má najviac uh, oxalatov a ti to potom papaš, ak maš tjeplo vjac nego što ti je prinadleži trepno, tek možeš počitati s eh, tim. Ti to ne, ne dostaneš, ja to ne dostanem. ali, ali, ten to moj ali Adam dostane, to dostal trikrat a, operacija. Okrem toho, Prosim vas, od mora stal. Ne čitajte eh, novine, ne čitajte, ne počitajte, <laughs> prosim vas, ne počitajte novine, lebo ja to tak povim. E, mlada dama, e, ona je ambiciozna, chce nešto robiti u žurnalistici, a vje o modi vela, ali ne može. Najprvo musi preći to, kdo zomrel, kdo se zosobaši, a potom ide trohu, e, daj mi... Ano, neki recept, Daj mi nešto tamo, a potom kaže ovaj, no vidiš, ti si to bola dobra, a daj mi nešto teraz o moda. Ona napiše da vješ, ešte os, osam tvojih pracovnih hodin, daj mi nešto o zdravlju. A ono napiše, ti zeleno, zeleno, zeleno. A tvoj šogor to čita, a pokazi si žaludok, slezeno i pankrec, lebo zeleno taka to jela, povijesmo smo paprika, paradajka, Eh, to je mamo još što smo ono povedali, Špenát, uhorka, uhorka, to ohladi a útočí priamo na centar. Vieš, centar eh, ľudského tela je želudosledzená pankras. Mm-hmm. I ten, ko vládne týmto, ten vládne životom ten, a smrti. Vládne, ten, kto ovláda toto. Ten, kto ovláda. ovláda. No, No dobre, tak ale... A on je pokazil práve, on donel zimu na orgáne. A čo se stane potom? Oni klesaju, klesaju svoje, svoje práce. Vieš? A ti se musiš dati... A máš veliki, niečoho nedostatok. Ti musiš dati veliki pozor na vnutorni ohonj, lebo ti musiš vedjeti ljudja koji su unaveni, stale, zle nalade, depresivni, maju na jaziku ten povlak. Mm -hmm. ti su u, Taki bijeli u da, ti, su, ti su u, def, imaju vlhkost. Vlhkost u sebi. Nalazi mi nje odpovedal na tu zakladnu otasku, že či naozaj zavisi naša nalada o toho, čo jeme. Čiže ty... Pa yes, videla si šťastnog čovjeka koji drži e, eh, nohavička, beží na WC a má hnačku? Ja som nebol šťastný. A niektorí sú šťastní, hovoria si, že aspoň schudnem. <laughs> To, to veľa takých poznám. Že to je dobre, ja si dám ešte vodu s čerešňami alebo s broskyňami, lebo no, to, to aspoň nejde, schudnem. To Vieš, čo je o tom už aj dosť popísané, volá sa to, že syndrom trávenia, to je ako ten druhý mozog. Vieš, že to, čo sa produkuje v tých črevách, to ti ovplyvňuje tvoju e, náladu. Tak e, a niektorí to na sebe pozorujú, niektorí nie, niekto je viac citlivejší. Napríklad ja kedysi dávno, keby som zjedla chleba alebo nejaké koláčiky, ja buď o hodinu, dve mám ťažkú depku, alebo aj následujúci deň, no takže mm, som bola v takom stave. Ono to závisí od toho, v akom stave tá mikroflora. Ak tá mikroflora, to črevo je v poriadku, tá sliznica je v poriadku, ty aj keď zješ napríklad už e, ten chleba alebo nejaký ten koláčik, nedostaneš tú depku, ale tú depku majú ľudia, ktorí e, naozaj nemajú v poriadku celkový tráviaci systém, teda od ústnej dotiny yes, až po yes. análny otvor, lebo všetko tam to je, osidluje nejaký ten druh mikroflóry a od toho závisí jednoducho tá naša nálada. Musí sa to dať dokopy, keď sa to dá dokopy, tak si človek môže dovoliť aj zjesť to, čo si predtým dovoliť nemohol, čo mu robilo tú zlú náladu. Tak. No ale je to zaujímavé, že leto by malo byť vlastne e, to, to teplo, ten oheň by mal vyhasiť depresiu u všetkých ľudí, ktorí ako ju mávajú aj na jeseň a v zime. A vidíš len s tým, že oheň, sa naješ a ja oheň. napríklad cítim, keď zjem niečo, čo som nemala, majonézový šalát v lete, lebo sme boli na takej žurke. No a a ja to cítim v hlave. Nie, že ma boli hlava, ale normálne cítim v istých častiach hlavy, ako, ako jak to súvisí, že to je asi, ja neviem, možno nejaký meridian niečo. Hneď, no. Poviem ti hneď. Uh, ty si to papala. No. To sa nachádza u žalúdku a čreva. A tešila som sa z toho. Nezabudni, že je žalúdok viazaný s mozgom na štyri rôzne E, Spôsoby? Spôsoby. Nezabudni, to znamená vnútorný mozog, ovaj dolný mozog, ano, brušný, oplivňuje horní a s tým, vieš, uh-huh. cesta. Vieš, to je cesta zaujímavá vec. Ja si pozerám cestu. Idemo tamo, a drugi ľudia pôjdu naspäť. naspäť. Dakle, cesta je dva, dvosmerná uh-huh. Mhm. informácia, kako chceš. Uh-huh z jednej strany idú aferenty, z druhej aferenty. Kako, Čiže z hora to príde do brucha, z brucha to ide do hlavy. Presne tako. A preto sa nečuduj, kad máš štyri väzby žalúdka s mozgom, že máš e, e, e, náladu, rozmýšľanie, keď si nafúk, keď ješ zelenú stravu a ktorá není pre, tebe, pre teba. A ona ovplyvňuje aj žalúdok a tenké črevo, ktoré musí ro- ísť ich konať. To je pre mňa a to není pre mňa. Mm-hmm. Znači, od, uh, Čiže keď odvaja, bežíš, tak ti hovorí tenké črevo. Toto nebolo pre odvaja, teba. Odvaja uh, ono konkrétne od nekonkrétne, ono čo je Katka rozprávala, uh, e, tí s siedlom. Uh, aj znižiš e, e, e, teplotu a ihnet tvoj, tvoj e, mikrobiom se e, inak sprava, a čo se urobi? Robia se plini, mm -hmm. a e, ti si nafuknuta. A čo máš, ako vieš, že si nafuknuta? Pa signal na mozog dostaneš. A či si šťastná vtedy? No to teda určite to vidíš, nie. vidíš, ako strava oplivňuje na šťastie alebo na správanie človeka. A keď si tako, pun plinov, určite nechceš po, o, patrať po spoločnosti. Presne, než, zabávať sa príjemne. <laughs> Než ideš tamo kde sa môžeš sociálno oddeliť. Dištancovať. <laughs> No, <laughs> no dobre, a, a migréna po jedle? Lebo veľa žien sa stiažuje, že v lete má viacej migrény ešte ako... Letu si dovolimo, poviem iba jednu malú, malú story. E, príde dáma i povie, čo by biti, ja by som chcela červeno víno, no tak pôjdemo večerať a sir si, musíš dať, ja? bez síra nejde. Zvlášť na Slovensku kde máte pochovaný sír, ja, ty myslíš vypražaný sir Vypražený, čo to je hroza. <laughs> To, Ten nás to. môže pochovať, ale šlo. to je to veľká hroza. U nich je vypražaný sír, pochovaný sír. Takže je úplne jasné, čo je s ním. A to, to je to. Tieto pochovaní, vypražený sír pochovaný. Vieš čo, keď to dorozprávaš, tak môžeme urobiť, uh, ako keby ideme do reštaurácie, ideme ako, vieš, uh, výuka chorváčtiny uh, e, pred dovolenkou, aby si vedel, keď chceš uh, môže, si pýtať. Všetko môže. Pochovaný sír si a ovaj. da, a Potom teraz, me griba, ne teraz ti papaš sir, a červeno vino. A lekari už od, pamt, od davna, minule, po, ne jecte takvu kombinaciju sir, mm -hmm. červeno, určite budete mat. Problem s To je jedna od, ali, ale vješ, možnosti je vela, lebo sam ti povedal. mozog štyri ano, spôsoby, väzan sa e, žalúdkom. Žalúdok dáva informácie nesprávne, odnosno tanké črevo. Dakle, tu e, bi sam ja bol trochu opatrnejší. To je, e, ako by sam rekao, teren e, gdje veľa ljudi ešte nevie a ni, ni minimum. Mm-hmm. Ani minimum. Ani ti, ani ti redaktori čo napišu niečo na zaposledných 5 minút do tá redaktorka mladá Jasne. treba, treba písať Dajte si sír a červené víno. 3-4 nekaké dalje, što i prenese. Preto bi sam poprosil, prosim, prije nego što tako napišete, sadnite se, prečitajte se o krvnim skupinama, lebo krvne skupine su aspon zatjel zaklad, naprijed tomu što vela lekara poda, to su vimišljotine, ja, ja, ti, to ja ti povim jednu vimišljetinu. Katka ja, e, kad smo pracovali e, u Crne Hore, mi smo išli cez Bosnu a i leto, a i u zimi, a i leto roka posmo tamo boli. Vždi, vždi, vždi smo zastali jazero, tamo bola Hostinec, gdje se otačali ja. ja vedela som, že prídeme k jahňaťu. Bez ohľadu, či to bolo leto. Oni sa neotačali, oni sa tam piekli. A otačajú sa. Otačajú no ja viem, sa. ale otačať sa vieš, že by išli preč odtiaľ. No ne, to ne, nemali šťastie. Nemali to šťastie. My oni sa zastali. otáčali nad ohňom. My sme zastali Objednali smo kilu, kilu i po, već kad su djeci dve kile i tak pomali. To sa tak objednava tam. Čo? E, áno, kilo, že, dve kila? Objedná si, že pýtajú sa, koľko chcete jahňaciny a ty povieš jedno kilo, jedno kilo a oni ti donesú na a, takom väčšinom nejakom nerezovom podne, a, e, podnose jedno kilo a tie lepšie a, reštaurácie alebo kde im to myslí, oni to donesú na takom... A, e, podstavci, kde sú také tie malé sviečky, vieš, aby to stále Áno, zohrieve. Teple, hej, nech je hej, to hej. teple, no. Tam, kde je kultúrny. A pozrieť sa, teraz je leto. Aj teraz pôjdeme do Baňaluky a eh, dáte 3, si 4, zase jahnecinu 3-4 dní a pozri sa, ka, ja idem večerať na večer, ja jem jahnetinu no vždy, ka, ako iní ľudia, ale tu sú nejaké malé, nejaká pravidla sú i ja se davam vždy na večer. Budem pet dni, pet dni jem jahnjetinu na večer. uh A ti musiš vedjeti nešto o toj jahnjeti, lebo mi teraz jedemo na ne mi, nego ti vidiš cijela vojska, cijela <laughs> vojna ide tamo dole turistov i samozrejme mi eh, pitamo gdje je riba, gdje je jahnjetina. No. Vi Slovaki nama predavate jahnjetinu, a u vas se jahnjetina pff, malo, Malo je. Keď rozprávaš o toj jahnjeti, musimo ih ne dveda podla činske tradične medicine, že jahnjetina zohrijeva. E, jahnjetina no, se tak podala... Prečo si dáš aj v lete? Zato što sam pazdravi. Aha, dobre, tomu rozumiem, ináč musím potešiť polnohospodári hlásia teda živočišná výroba, že už nevyvážame všetku, že už si aj ľudia u nás zvykajú a došli začína ste, im chutiť. Došli ste k razumu. Došli ste k razumu. A celé vojska turistov, to je celá armáda turistov. Celá armáda. A no. zatiaľ na, nás celá... ešte neobsadili. No, <laughs> no. Ale v Benátkach napríklad, alebo v Ríme už je to vojsko, to už nie je armáda. Takže <laughs> eh, jachnec je veľmi teplá, ona je teplá potrava a ona zahrieva Telo, To musimo vedjeti. Ja? Preto si ja rače dam na večer kad je už chladno, chladnejšie. Mm-hmm. A zvlášť tam dole, tam zná byť 20 stupňov. A čo s tou rybičkou? Lebo v lete, k letu sa hodí rybička. Ček, ček, My sme ja už dosť hovorili o bude, rybičke u vás, ale povedz dobra. niečo aj rybičke. Bude dobré, nechajme pri jachnetiny. Ešte som, <laughs> ešte som ne, nevybavil všetko. Prosím ťa, daj jahnatinu <laughs> celú. Čiže jahnacinu po takhle, slovensky. Potom budeme rybičkama. A posilňujúči, čo je veľmi dôležité, a krvný obeh mm Dakle, tu vidiš nešto. Čiže A, aj pri neuropatiji bi to bilo dobro? E, nisam skušal, ali skušajmo nekedi. No. Poskusimo nekedi. A poslije sam potpore obranu schopnost organizma, to znamena mm-hmm. ne da mom imunitu sistemu, aby padol. Lebo tu su i masti. Vješ, tu je ti ljudi, koji po, po, pocitaju vnutarnji hlad dajte si jahne, dobro ima i drugih, ima drugih veci, ali na číslo jedna. A ale ačka ľudia... ne može Prosím? Ačka ne može jahnetina. Može. Môže? Všetci ľudia na svetu môžu jahneť. Myslím, že som tam videla, že tiež bola, že nie. Neviem. Ja som tiež videla, že Ma nie. Chcela som ochutnať tvoju ja vášeň. Ja im dovolím. Ja Dobre, <laughs> to je na jajnacina. Ljudja, koji počituju hlad, pozor, ne, ne me to. Se, koji počuju sa ribom, to ne možeš di urobiti. Ne možeš di urobiti to, možeš ali ne vždi Ali s na to uvijek možeš. Dakle, ti e, čitiš unavu ali negdje sam u literaturi ešte učil, že i zavrati, kad maš to na virovnava više ja povijem katke, ja mam zavrati, ajmo podme na janjetnju. <laughs> A teraz je otaska, z, e, dobro idem na, na tu turistiku, idem do Horvatska, Aj na moru, Aj i, hora, to je jedno, ti nađeš jahnjetinu, ti ljudja mne povedja 30, 40, 50 jahanjaca na denj na den tak da znaš. Teraz je a dobro kad Subotić tak rozprava Kto može tu jesti jahnjetinu, ja? Zime pomaha tijelo, a bismo se zohrijali. Zime ne, ne najdeš takvela jace ovca, tamo dalje. A ta jahnjetina podala sam posilni imunitni sistem a kad su ljudja slabi, koji imaju eh, nekakve probleme eh, ili na jeziku kad imaju taj povlak, mhm, mm znaš tako, slabost krvi treba jesti jahnjetinu, lebo ona posilnuje. Eh, I što je naj, potporuje zotavena tijela, obnove silu, a preto ja sam u rokmi, a treba, obnovený, dá, tak to treba, povedzme, treba, dobre zregenerovaný organizmus. A teraz ešte poviem, uh, učil som, že ľudia sa artritisom ne bi smeli jesti jahnjetinu. Ano, za artritidom. Ali e, ti ko, me učili, ne či, kad je artritis, alebo reuma s, s a hladu, tak bi sam musil jest nešto što je topno. Što zamjena. A kažu da bi to moglo zvoršiti priznake. Ja to Nisam... Ako máš skúsenosť? Pozri sa, ja... Lebo ty často, keď sa pozrieš ruka, e, ľuďom na ruky, ešte nemajú reumu, ale e, ty už vidíš, tušíš da. podľa istých znakov, Ma nie to, že, to že problém. budú mať... Že... Heberdenov čvorici to, dajte. Čože, nerozumel som? Heberden sa volajú tí, tí knoten, ktoré sa nachádzajú na rukama. No tie články na prstoch, keď sú také zväčšené, tak to sa uh, volá Heberdenové uzly? Da. Aha, a podľa toho ty vlastne zistíš, že títo ľudia, hoci ešte nemajú prejavenú tú reumu a artritidu, teda tak akože, že ju budú mať. A pre, moja otázka je, že či tá jahňacina pôsobí preventívne, že vidíš a, a povieš, že jej, vy ešte pani nemáte nič, ale dajte pozor, <clears throat> radšej sa prehrievajte organizmus, a, lebo tam je niečo treba takéto. Treba vždy vyvážené. Ne, nechcem ma prehrievať, treba vždy vyvážené. Mm-hmm. Uh, ešte poviem, eh, tí, ktorí majú vysoký krvný tlak, povedia, že neby trebalo. Prečo? Lebo mm-hmm. jagnetina zohrieva vnútornosť a potom a máme sa tlak, tlak. rozhorúči sa človek. To, eh, všetky tie rozprávky oko, toga, oko toho ja podozrievam, lebo ja naozaj naozaj som pozdravi i tu si dam, a ne vidjel sam si nič. Lebo ja mám to šťastie, ale nešťastie, že malý prstek, kad prešlihnem s mesom, kad prešlihnem sa mesom sladkosti, alebo s čím, s niečím, čo ti nerobí tu dobre. trochu uh, subotiču... Jaj, že tam sa ti ako keby opuchol? Ako ne, keby... malo ako boli. Boli. A boli ťa da, normálne. Ako boli. Ty, že vieš, že, že som už som to pohnojil. Není to hra, strava pre mňa, utekajú od toho. Ale jedol sam naozaj jahnjete koliko, a nigdje sam to nemal. To znamená že o tom mesu bi se dalo trochu viac študovať, elaborovať, aby ľudia, ktorí to chcú jesť, jedia bez e, strachu. Bez... Dobre, ale my by sme mohli tým pádom akože odporúčať v podstate tejto relácii, že mal by si pozorovať telo, lebo normálnemu človeku nedojde, že bolí ma maliček. Tak Oni to ne, možda imaju. No ale hovorím, že všetko so všetkým súvisí, čiže každý by si mal sám preskúmať, čo kde ho začne pichať, alebo niečo po nevodnej strave. Alebo aký má pocit, alebo či nemá závrate, či mu neopuchnú nohy. A, a mali by sme to vedieť dať do súvisu s jedlom. To je neskôr. To máš pravdu, to je neskôr. My by sme predtým museli vedieť. No ale najprv sa naša... to naučím a potom to viem, že aha, potom to mi bolo vždy zle. To je, to je neskôr, to je už e, škola vlastnej e, kože. Blbosti. Metóda vlastnej kože, to <laughs> je škoda. Jasne, no, poda, plus, minus. Ja? E, prvo, znovu se zopakujem a poviem, každý z nás by bolo dobre, keby vedel, ktorá je krvná skupina. Ja sam se o krvne skupine svoje u 63. će petom, šestom, mhm. ne, u sam, ne, u 72. Mm-hmm. Tu 70 rokov som bol, aby som nevedel, ale jedol som podľa mojich Pocitov vnútorných. Vlastne dám ruku na to, vidím, či mi to... Pa, Dobre, to zase ľudia nevedia. Ty, ty, ty to vieš, niekto si Oni to povie s kývadielkom niekto to ovonia. Každý by mal ten pocit zažiť, že ovoniam jedlo a viem, či je pre mňa vhodné. To by nie. bolo ideálne. No. Ale keď nevieš, vieš krvnú skupinu, ja som sa v 70. roku, dakle, odeš tamo, daš 15-20 eura, budeš vedjet, a potom počuješ našu relaciju, nek ne beru Adama, Adamo ne plus a minus, dakle to je už faličný. Tak nech berú Adama ako základ, ale už je to troška ale neka ďalej. počuje Áno. nás, lebo my smo oveľa chlbši Dobre, ja som slúbila ľuďom v avize na dnešnú reláciu, že im povieš na základe otázky od pani, ktorá e, sa stiažuje na to, že nás počúva, ale hovoríme vždy len o krvnej skupine A ako pozitív. Takže či nemôžeš povedať niečo ako krvná skupina A, ale RH faktor mínus. Máme dosť času, máme? Áno. Máme, máme lebo to chce dosť... dosť. Ísť do hĺbky, Ty sa spomeneš, aj ty si mi niečo povedal, že máš veľmi rád špinat. Špinát, ja mám, ja milujem ja. špinát. Nemám nič proti, môžeš jesť, ale vieš, e, že dostaneš zo špinatu železo to... To ma zabudne. babička učila. Zabudne na to. Zabudne. <laughs> Nebola lekárka. Ale špinat je okrem toho je nešto kysel, a može podražiti tak, bismo kad ješ u nejakim normami ja mislim že se ne musiš bat zobere pa si iz rano na obed večer špenat da, zobere si vajčko jedno, dva a zobere si špinat to bi bolo idealne podla tih no, ktorý robia stravu. Ale mi smo učili že dobre dati dvije jednu, alebo dvije, a maksimalno tri veci mm-hmm. pri Dakle, možeš si dati aj hleb ktorý ti prinadleži. Mm-hmm. ti je dobri Ne možeš je pšenični hleb kad ti to... špaldovi, a amarantovi može ačka. do toga. A, dakle, špinat možeš, dajte si pozor, není to to što je, ali je to dobre. Ale hlavne ho nezohrievajte, lebo sa v ňom uh, vyskytujú potom... Dušičany. Je, ale... Áno, dusičnany, keď už dlho Zelenú šalátu všetci my vieme, čo je zelená šaláta. To môže, min, môže A minus, áno? Bez pro A minus. Rozprávamo o A minus, tak si chcela, áno, ja? Tak som... To budeš sigurno, e, lebo zelenú šalátu, poprosím, jedzte vždy keď máte polivku, hlavné jedlo až zelenú šalatu, lebo to robí radosť mikrobiomu a to pridaje i rázne ferment, enzíme prakticky. No. no a my sme už prestali pomaly jesť polievky, takže to je asi, teda ja, ja ich milujem, ale e, deti odmietajú jesť polievky, to hovoria kuchárky a teda vedúci detských jedálni v škole. Keď som bol menší, ja nesam baš, ale teraz ich zbožňujem, lebo viem, Čiže že ono že sa to nejakým spôsobom Rýchlo mi dá to, čo potrebujem. Veľmi. Za do 3 minúta polievka prinese minerály ale nikdy som nevedela pochopiť, prečo všetky deti bežia na e, zemiaky, na, my sme to volili pomfritky, teraz sú to čo? Hranolky. Hranolky a ako špagety, s kečupom a hranolky. Presne tak. To keď vidím na tej dovolenke, že všetky deti potom to úplne letia. Prečo? Ako je to možné? Ale pozri sa, ty vieš, prečo ľudia jed, jedia cukor. No lebo im chutí. Ne, aj ima to neké svoje... S mozgom to svoje súvisí, samozrejme. Dalje. A prečo jedia špagety? Aha, pak čiže... teraz, vieš, špagety obsahujú... Cukor? Uh, o, no, no, sú to polysacharidy, čiže tiež je oni to... Oni majú muku no. a tá muka vyvolá endorfínske reakcie. Preto to deti preto, majú radi. Preto pomfri a špagety. Aha. Ríža menej. Ríža, a môj syn, a iba, môj syn povie, dajte mi uh, e, nešto sa tým a on však ten mladší, ten častokrát ide do reštaurácie a zje len čistú ryžu, je jak Číňan. To, a ja, čistá a ja, nič iné. A pozerajú na teba, tak ja potom vždy sklopím oči a poviem, že viete, ja mám takú dietu. Ale oni vždy, že čistú ryžu? Čistá ryža. No. Vieš, ako ja ľúbim ryžu? Zdím tam cibulu. S dusenou cibulou. No, tam po hrvatsky. Mm, hm? s <laughs> dusenom. Dusím cibulu. Niekedy dám aj papriku. Potom dám dosť, ak je eh, jedna polievka lyžica eh, bravčov masti. Ja dám mhm. tri. Mm-hmm. Da. A potom to u, začneš švariš, to za, daš to. Zaleješ vodou. Točno, a nehaš. Um, ehm, petku jedan... Osoliš. Prosím? Ešte to osolíš. Musíš, musíš, inače ne. 5 ku 1 je Pečku o, Vzťah, vzťah, voda a... Voda, da. Áno. I to uvoriš. Potom myslím, že, že iba to môžeš jesť. A to môžeš kombinovať. Áno, keď tam je tá cibulka, to už je ako normálne jedlo. Da, to môž, už... môž same a môžeš to kombinovať sa dalej. Uh, e, ja by som... A ja do toho ľúbim ešte ryby a teraz v lete je sezóna, keď teda bude, keď naprší náhodou. Takže e, podusiť ešte na tej cibulke najprv hrybiky a potom to a to už není rýža, ja rozprávam o rýži. A to, to je skoro rýža, čistá, no. Už to ide na hrybové risotto. Áno, no, to je už risotto, to ide na hrybové risotto. niektorí ľudia dajú hrášok a majú rizy bizy. Ja? Áno, len sme sa nedostali ešte k tým rybkám. Dostaneme sa k ním. Lebo teraz hovoríme pre A-, minus, ale da. či teda sa dostaneme aj k rybičkám. A chcela si imať ovej rybke, da by nešto vedela. Páne, poďme na rybke onda v tom prípade. No ale dokončíme pani, lebo bude nespokojná, že A- minus sme ešte nepovedali všetko. a, O rybkám, o čemu rozprávať? A o rybkama? A Minus. A minus može ripki? Pa može, znaš šta da može, ali e, ja bi sam se tu dal pozor. Idete do, do Horvatska, Italije i tako dalje, a tamo vas dočeka meni sa ribama. O, merluzu možete papat. Čo je merluza? Oslić. Čo je Oslič. Tiež neviem, to si treba dať na internet. To je tiež nejaká ryba. To je veľmi... Uh, je to, ryba. To je, to je ryba, to, to, to je veľmi známa ryba u Horvatskoj i tak dalje. Uh, kad si davate morske raki, a škampi určite vam škampi to nesedne. Nesedne, nesedne. Škamble, ano, škeble, lasturi. A minus to nesedne nijako. Ali to čo bi se najvjac poprosil pozor, ho, oktopute. Oktopus je hobotnica. Hobotnica. hobotnica. i u nas je hobotnica. To bi poslije ni... Ljudi ja to miluju, ja ni, to nijem. Ni, ni opiti. Ni a ni opiti, opiti si to ne dajte. Dobre. To je, e, to je jedno duho, to je jedina vec kto, od tih e, riba, ktora ne pati do ľudského žalutka. Mhm. Človek, Ona je zvlašna, kad si človek načita o hobotnici, tak človek, to je veľmi da, zvlašna. Človek išiel do Zagraba, a padol komu, koma čaj, ne, bol nemocnica, drž, ne daj, drž, drž, a vyťahli. A čo sjedao to? Hobotnicu. Tri dni iba hobotnicu, padol do komatu. Dakle, to obsah hobotnice není e, pre ľudské zdravie pre, v poriadku, žalúdok znaša. A potom Takže... by som povedal, losos môže losos, nema problema. Ali udjeni losos, u što robi velike probleme. Rozpravame A minus. Ano. Čiže údené holososa sa nemôže normálne môže. Uh, Šťuka môže, uh-huh. kapor môže, pstruh môže. Super. To môže. Uh, Kalamare, ligne, uh, dajte si zriedkava. Uh-huh. Mhm. Zriedka si dajte. Dovolenkovo. Da. To by, to, to už se ne, ne, ne... Čiže v rámci ovocia má niečo iné a mínus, lebo my sme vlastne ovocní Eh, môže niečo iné ako bežné A v podstate väčšinu ovocia môžeme. O tom eh, ovoci robobičan, alebo bobulové ovoce, alebo celkovo, že aký tam je rozdiel medzi A plus a minus, tak. taký výrazný rozdiel. Pozri čo? tam je nejaký výrazný. Eh, nechcem o výraznom teraz, lebo by to bolo do zajtra, ale poviem, čo môže. Čo môže. To bobulové ovoce, keď rozprávam o brusnicama, Môže. taci pozor, to je dost kisel, ali može. Ne, vidim tu neki problem. A, malini može. Može, a i černice može. A, ti vješ šta je ogrozd? O, o, Egreš. Egreš. Egreš. Egreš, po, mađarski. Ja? Može. Divja hruška može tjež. čučorječka. Ale ja by som poprosil, e, keď ste do lesu, to treba najprije umyť. Aj to, čo se doma kúpiš, treba umyť, inače sú problémy sa... Parazity sa môžu parazity. sa pekne rozliesť po nás, to, ale keď pije žalosan, aby som to dala do súvislosti, tak, tak to troška pomôže. Potom máme i ryby zle. To je aj, aj červená, aj čierna a môžu aj piť. To tiež. Jahoda. Áno, jahodu môže, ale pozor, dávajte si pozor vždy na také, ktoré nie sú striekané. Mm-hmm. Lebo eh, ja no, ale tie, mal. čo kúpim v obchode, sú asi všetky striekané, nie? Da, ale majú karencu, ktorá kaže 14 dní po Aha, čiže tam to je dodržiavané, čo sa s tým robí, tie hygienické normy. Vieš, ja som videl veľmi zaujímavé veci. Eh, Krátke ja veľa cestujem a vidíme zbier jahod. Mm-hmm. A ti ljudi samozber. idu samozber. Ti ljudi idu tamo, a pol... Jedja to, ano, pol kila zjedja kim ne, nas vjeraju. ne može. Ali to je spočitane cene. Vjac ne A, te jahodi su už karenca prešla. To znamená, ak je 21 den, tak je 30 dní a možeš e, brati bez problema. Lebo ten, kto bi te pustil do sádu a nedodržával herbicídu, tú lehotu, lehotu áno, tak dáme. išiel do väzenia ich hneď. Mm-hmm. Naozaj, Čiže lebo veľa ľudí. Jasne, samozrejme, však ako... Takhle, také jahode nie, Takže... ale podľa, uh, podľa Treba krvi, pozrieť tú lehotu, podľa že koľko. krvi to môže. Uh, Keď to postrekujú, koľko šipky, dní potom. Dá. E, hrožde sa kost, kostkima môže. Uh, Boris, hrozno. Hrozno, a rekol s som no. kostkami. Grože, Povedal si grože. A to chrvatské, nech Dobre. sa učia ľudia. Hroznosť. <laughs> tak to je tu prvá výuka. My ťa naučíme po slovensky, ešte máme nejaký čas. čerešňa môže. Uh-huh. Mhm. A granatové jablko môže, lebo granátové uh-huh. Mhm. jablko. A bez skupina nemôže. bez skupina bi mala veliki Mislim problema. Mislim, A plus ne može granatove sam izda. Není taki problem kao sa Bečkom. Be, uplinje zavre. I kad mhm. ljudi idete na more okolo Dubrovniku, tam su vela granatovih napoji. Sandov, a i napoju. A ovaj. Kad vela budete pit, ne budete moć kakat. Ano? A ta grupa A minus može. I nulka može a budemo porozpravati sa ostalima dalje. <clears throat> Potom, čo smo išće ne povedali, čo smo išće ne povedali, ne, ne, kad ide o suho ovoce, tu bi mogli Sušene biti, hej? Da, sušene. Tu može šetko, aj i slivki, a i hrozinka. Hrozinka su veľmi dobre kad mame e, očistu pečenji, a i suhe slivke Ali je dobre namočiti tih hrozinka. Áno. A máme si namáčať aj orechy. Čo si ty o tom myslíš? Absolutno. Že, áno? Lepšie že... trávenie. Aha, ale Lepšie menej trávenie. chutia. Ne, nemusí byť. Majú e, takú Uro... inú chuť. Urobil som jednu chybu. No. Mm, ja to robím rokmi. Teraz som zobral jedné uh, hrozinka, dal som do vody a zabudol som ich. Uh mhm. -huh. Zabudol som. A prišla, vodu som zachodil, myslím, ja, ktorý robím očiste. Ja tu vodu pijem. Pán, samozrejme. No. Eh, to som tako makil. Eh, Skúsil som jesť, povedal som, to subotič nebude <laughs> jesť. Bez chuti. Bez chuti, A keď to, boli dlho, jasne. To je pre cukrov, Karol. Čiže vlastne aj tie orechy by si mal nenechať dlho. Musíš zistiť, že eh, kedy tiež chutia, kedy sú už takmer bez chutia, kedy ti chutia. Učiť, učil som, že 4 hodiny by trebalo hrozinke namachať Je mi, minimum No dobre, aj, 4 hodiny a ja aj 4 dní. A to je v redu. Vždy si odpijem chceš. vody, dám tam novú no, vodu. I to je dobre. Ale, ale kamarát to zalial rumom a da? tiež mu to chutilo. Um, <laughs> Nechcel to len v tej nech vode. príde s, s Pozri sa, keď dáš hrozinke do vody, predtým musíš u horúcej vody ano. rýchlo, ne, nedlho, to ano. minúta to bude no. tak, aby tí, tí uh, e, potkany, čo boli tam. Čo tam pobehali, tam, <laughs> myši To pocikali. musíš vedieť, že to nemôžeš Ale aj síra vraj nejaká tam je. Ko? Síra, áno. No síru, ako zo síru. Síra je dobrá pre, pre Žalúdok, pečen, pre Pečen, pečen. Mm-hmm. A, a, ale všetko o f- formy. Tiež. Dobre, ale opýtam sa ťa, kamarátka uh, robila také, že toto pánok si dávaš, jak sa to volá, ten Vložky do, vložky do topánok, tak e, v roztopenej síre no. Mhm. ich proste nechala, aby sa napili no. a dávala si to do topánok kvôli tej pečení, to čo ty hovoríš. Myslíš si, že cez tie nohy to mohlo pôsobiť? Samozrejme. Aha, tak Ty, dobre. Jeden student, Človek sa nesmie vysmievať ničomu. Jeden student uh, bol, ono, chcem rýchlo učiť, uh, chcel sa dokázať že on... To, chcel sa dokázať, že, že... A dnes je veľmi známy. Že je bystrý. Dalje, da, je chytrý. Dalje dovodi DDT. DDT, Prašom, DDT. A robil tak a po 4, 5, 6 dní začal halucinácie, začal a lekár, e, e, mentor mu zakaz, stop, dokázal si to, čo si to si chcel. chcel. A ja mislim, že se budu ľudia i na nas ovaj, kričati ako ne do No ale do toga. DDT to je hnusni jed. Je. Uh, idemo dalje. Fenikil môže, tá skupina uh-huh. A minus. K feniklu musím povedať, že my sme si obľúbili uh, v Egypte, zasa Egypt, sme si obľúbili čaj z anízu, anís fenitel, yeah, veľmi yeah. podobné, že urobíš si čaj a naleješ si do toho mliečko, ako si dávajú angličania, treba z rastlinné no, mliečko no, a je to výborné. Šparogu môžu, brokoliču, bundeve, to je čo? cuketa, tekvice. Aha. A karfiol i chren. Chren je veľmi dobrý pre tú skupinu, lebo oplivňuje žalúdok aj čreva. Mm-hmm. Samozrejme ovplyvňuje cez e, žalúdok i plúca. Dobre, a chren mi pripomína vlastne džumbier, jak to voláte vy inak? Dá, dá, džumbier. Dá. Zázvor, džumbier. Zázvor, vieš, no a ten zázvor tiež môže, lebo ten zázvor sa mi... Áno, áno. Áno, môže, lebo dá. ten je veľmi príjemný. Keľ môže, ale červený, červený kupus, biely kupus, kupus. nemôže kapustu, nemôže. Aha, červenú kapustu, červená bielu kapustu. kapostu. Mhm. Nemôže. Uh, ja by som chcel povedať, papaju nemôže, alebo mango môže. A papaju nemôžeme ani A+. To to a mango potom, tiež. To potom, keď sa budeme rozprávať. Dobre, teraz a máme ja aminus. to zbožňujem, aj zvlášť tu šrilanke. Mm. Hm? No, na šrilanke by som si to dala ja. Citrón môže, grape je od, grape bi mogol, ali každý musí na sebi. I kad imate nejakú lekarsku eh, nekakvu lekarsku, ne vem kako bi sam podal to um, eh, terapiju, prosím, e, Grape, utekajte od pomela, lebo môže zrušiť vašu, vašu terapiu. Fakt? Pomelo da. je také silné? Da, da. Je. Kiwi môže, e, vodovi, melon môže, dýňa, e, žlti melon môže, malo, Nepreháňať. No a teraz sa ťa chcem opýtať na ten žltý melon, lebo sme všeobecne da, hovorili o tom da, vodnom da. a žltý melon teraz všeobecne nie pre a akože minus. E, Či čiji je prinosom većim ako ten vodni. Oplivnjuje na želuda slezen pankras. Ako dobre ho Da, ne, ne u dobrem, u zlom. Ja sam zjedol jednu, tako mi to povemo dinju, jedan taki žuti melon, išao sam na drugi, a potom sam virazne probleme sa žalutkom mal, dakle na vlastnoj koži sam... Dobra, a nije to tim, že si nulka? Áno, nesmiem ja. Áno, lebo ja im veľa žltého melónu a to nič. To je, imaš pravo. Ja Ako uh, toga A minus, prosim, dinjam uh, e, žlti melon. Može, može, ali ne prehanjati. Potom breske možete bez broskinje. problema. Broskinje, hruška, ošubat, ak by robila problém, mm-hmm. ak by robila. Dobre, nemalo by sa dnes šúpať každé ovocie, pretože už vlastne sa toľko... Chyba? Chyba? Jin, um, e, ovako, uh, ty od, e, jedy, ktorí se dávajú, herbicídy, no, no. majú jinovo povahu a idú ku stredu. Čiže oni sú aj tak vnútri, čiže oni mám to stredu, jedno, stred, jasne. Urobíš, e, Takže ja urobíš. sa teším, že dávam no. dole šupky pravidelne Jablko môže, ale pozor, mandarinka, pomaranča, banán zabudnite na to. Dobre, ale pomaranč v lete nie, keď prudko ochlacuje. Ehm, to je, Aj tak nie. To je protiv krvne skupine. Mm -hmm, dobre, ja sa pýtam. Ja myslím, da, da by sa ananasom i marholom u, ukončili, a ja by som si dovolil povedať, že na, na budúci krát pokračujem, aby tí ľudia... Dostali. Ale vám minus nie, keď niekto zatelefonuje, že chce viacej vedieť o niečom, alebo napíše Katke, Katka hneď povie, že kam má písať, lebo e, toto bolo také nezvyčajné, že pani bola s nami nespokojná, aj keď sú všetci spokojní, že chcela vedieť a minus. Lebo v Adamovi sa to nenačítala. Ona mala doma Adama výživa podľa krvných skupín, ale tam nezistila nič o tom, že keď je R faktor, RH faktor minus. Takže sme to odpovedali. Dôležité, Ty hovoríš, že je to veľmi dôležité. Takže budeme, budeme pokračovať v ďalšej relácii. Ešte vám stále želáme, aby ste si užívali leto. Jahnetina, jahnetina. <laughs> Ukončíme, si... prosím, pôjdem prosím, na... Prosím, bez jahnetiny, áno, ale ty už bežíš s Katkou na jahnetinu, tak vám aj s deťmi. A, a deti to vôbec majú radi? Uh, Borisko. Že každé dieťa asi nie, no mne keby to dali ako detsku, tak asi Borisko je končím. so mnou. Pozri sa, Borisko je A+. a ja ci povijem, ne da je meso nego žerje, ako i tata, a mali aculko, a ono, daj mi to kuru prsja. a zo, z, zjede rýžu. Ríža, rýžu. Čistá rýža alebo kuracími prstami. A nechce Dobre. salát, tie deti Dobre, a máme rešpektovať tieto veci pri našich áno, deťoch? Oni áno, to cítia, nechaj, hej? Dobre, nechaj to nemusíme tak. im vnúcovať nič. Ne, ne. Dobre, to sa teším. A zvláštne byť deti, ak nechcú jesť. Deti jedia presne, koľko treba. Konec. A keď to tak nie je moja dobrá matka v tom najlepšom, ako len chcela, lebo som bola chudorľavá, hm a, a v tom najlepšom ma teda nutila, aby som jedla a v 18 rokoch som už mala žlčníkové kamene. Takže... Jedla si niečo, čo nesi smela. Nenúďte, nenúďte, deti. Dobre, tým sme skončili a tešte sa zo všetkých dní, ktoré sú ešte stále krásne. A môj, môj pozdrav. Si, môj, áno, ne, ne, ne, to tak nejde. Ideš. Do práve ruke jahnetin a do hlave váš <laughs> zdravotný stav.